Insectoi kiel homa nutrajo. EU aprobis domain griloin, kiel nutrajon. Ču kiel tuto, au en formo de pulvoro, exemple en cioccolado, au en colbasso. Faculo pri nutrajoi clarigas, kiel venci ce la homo profunde sidantan nauson pro insectoi. Lau decreto de EU la uso de domai grilloi en nutrajoi, chu frostitai, secigitai, au ciel pulvoro, nun estas permesita. Ancau locustoi cae larvoi de la faruna scarabo cae de la grenshima scarabo estas jam aprobitai, pluai insectoi baldau sequos. En Austrio, precipe la pulvora formo estas nova, la aldono de insecta pulvoro devas esti indikita en la listo de aldonajoi. Tiun pulvoron oni povas aldoni al tre multae nutrajo productoi, exemple al cuquetoi, colbaso, cae muesloi. Do al cio, cion oni povas imagi, diras sciencisto pri nutrajo de la Agricultura Universitato de Vieno. La quoto de insectoi tamen devas atingi maximume nur 5% de la peso de la nutrajo. el elvocas en la Europa culturo ce multae homoi nauson, alie ol en multae regionoi de Asio, diras la sciencisto. En nia lando la homoi mense cun ligas insectoin, cun putrintai nutrajoi, pro tio aperas tiu profunde sidanta nauso, quiu origine protectu contra malsana stomaco. Ce ciel tutto rostitai au frititai bestetoi, tiu nauso estas aparte forta. Al tio aldonigas che la formo de insectoi ciel nutrajo estas fremda. Tio elvocas rifuson de novai neconatai nutrajoi, cio alicase ofte aperas ce infanoi, ciui ne volas mangi cion ili ne conas. Se la insectoe alvenas en formo de pulvoro, do exemple ciel en havajo de cucetoe, tiam tio estus eblezzo mal rapide forigi la nauson en la socio, supposas la faculo. La reclamo, iam de suffice longa tempo provas malfortigi la insectonauson. Unu flanque oni accentas, kiel sanai estas la insectoi, exemple kiel fonto por proteinoi, nesaturitai gras acidoi, cae mineralai substanzoi. Au, oni volas atingi tion per la almercatigo kiel exotica nutrajo, por tiui ciui volas distingis inde siai cun homoi per la provado de novai modai nutrajoi. En tutte validas, se oni creas novain in ceno in demensa cun ligo circa la temo insectoi, tio povas, je longa vido, conduci al malfortigio de la nauso pro insectoi. La faculo memorigas pri la epoco ciam sushio cae macchio estis en Austrio ancorau specialagioi. Dum la 1970 iaroi, neniu credis che tiu necui rita fisio sur cacezza acida riso farigios en Austrio populara plado. La enconduco de tiu plado successis ancau protio, char sushio estis comence offertata en la luxa segmento, cae protio gi estis considerata kiel alstrebinda. Crome, gi captas la vidon per sia bunta estetico. Tio certe ce la almercatigado de locustoi estos iom pli malfacila. Oni povas ancaumem mem la nauson, li diras tiu cele oni ciam de nove imagu al si la positiva in flancoin de la nutrajo, cae precipe oni provu gin. Tiam povas esti che aperas effecto de cun ligo per gustumado. Se la insectoi bon gustas, tiam la cerbo tion en memorigas, cae rememoras che la consumo ne conducis al negativae consequenzoi en la intestaro, caetio igas la nauson shrumpi je longa vido.